ақтамбердің термесін қазақ политехника институтының студенті бекболат төлеуханов орындайды гүлдер гүлдір деп күреңді мінер ме екенбіз көдереден бау тағып кіреукі киер ме екенбіз жағасы алтын жеңі же шығыр шығы торғай көз ақ сауыт киер ме екенбіз ор қояндай жүгінтіп аш күзендей бүгілтіп жолбарыстай шұбарды таңдап бір мінер ме екенбіз сол шұбарды мінген соң қоңыраулы найза қолға алып қоңыр салқын төске алып қол төңкерер ме екенбіз мал аулынайда жаңғалып қалып ұшырар ма екенбіз әндіген толғайда тартар ма екенбіз тобылғы бұлғыр түбі құрғалай таңдап бір атар ма екенбіз жарлауға біткен жапырақ жамылсақ тоңар ма екенбіз жалбызға біткен бүлдірген сұғынсақ тояр ма екенбіз тобылғы сапты қамшалы тұмар мойын ат мініп қоныста қарар мекенбіз ел жазылып жайлауда жақсылар кеңес құрғанда мұртымыз көкке шаншылып бұрында сөйлер мекенбіз қанша батыр болса да жауға салма жалғызды қанша шешен болса да дауға салма малсызды қанша жүйрік болса да жауға мінбе жалсызды қанша сұлу болса да қойның алма арсызды ал құйрығы қаба деп жабыдан айғыр салмаңыз қалың малы деп жаман әйел алмаңыз жабыдан айғыз салсаңыз жауға мінер ат тумас жаман қатын алсаңыз топ татыр ұл тумас жаман қатын алғанның төркініне бере алмай төсегіне жата алмай тең құрбыңыз келгенде оңды жауап қата алмай жалғанда қор болғаның таудан аққан тас бұлақтасы сағы теңізге қанша малды болса да бай қуанар егізге жаманнан жақсы туса да жақсыдан жаман туса да ай тартпай қоймас о